te saamneem so dat Paulus op hulle kan rij en jylle moet om veilig neem tot bij gouverneur Felix. In die hoofofficier het een brief voor Felix geskryf. Hij het geskryf, ek, Claudius Lysias, skryf hierdie brief voor jou, geachte gouverneur Felix. Ek stier groete, die jode het hier die man gevang en hulle wou om doodmaak, maar ik het gehoor dat hij Romeinse burger is, en daarom het ik met soldaten gegaan en ons het omgaan het. Ik wil uitvind hoe kom die jode om beskuldig het. Daarom het ek om naar die joodse raad gestuur. Ik het uitgevind hulle beskuldig omdat hy niet doen wat die joodse wet te sê nie. Dit is dingen waarover die jode baie strui, maar hy het niks gedoen waarover een mens om het doodmaak of in die tronk moet gooi nie. Iemand het vir my kom sê dat die jode een geheime plan gemaakt het teen om. Daarom het ek om dadelijk naar jou toe gestuur. En ik het vir die jode wat om beskuldig, gesê hulle moet na jou toe gaan en hulle moet sê wat hij verkeerd gedoen het. Die soldaat het toegedoen wat die hoofofficier vir hulle gesê het. Toe dit nacht was, het hulle vir Paulus na die stad Antipatris geneem. Die volgende dag het hulle die soldaten wat op perde gerei het, verder saam met Paulus laat gaan, en die ander soldaten het teruggegaan na Jerusalem, na die soldatenkamp toe. Toe die soldaten wat op perde gerei het, in Caesarea kom, het hulle die brief voor die gouverneur gegee en hulle het vir Paulus voor die gouverneur laat staan. Die gouverneur het die brief gelees en hy het vir Paulus gevra van wat er provincie hy kom. Toe die gouverneur hoor dat Paulus van die provincie Silicea kom, het hy vir Paulus gesê, Ek sal wachten totdat die jode kom wat jou beskuldig, dan zal ik luister na wat hulle sê en wat jij sê, en dan zal ik besluiten of jij verkeerd gedoen het en hij het vir die soldaten gesê hulle moet vir Paulus toesluit in die paleis wat Herodes gebouw het.